Египет бил прибежиште за Божиот народ на времето, но се сменил фараонот, се сменила власта и од прибежиште сега станал тежок јарем за израелскиот народ кој што поприлично се намножил и сега место сите оние предимства кои што ги имале во времето на Јосиф, сега чувствуваат тежок јарем. Робство, биле принудени на тешка работа, на изградба на оние пирамиди, на, на еден куп други, а, веројатно, а, споменици да, на, на, на, на еден куп божества кои што нели, ги почитувале египтјаните, И наистина им дошло тешко. И тоа поминувале години и години, како да губеле надеж кога ќе дојде избавувањето и кој е тој кој што ќе ги избави. Каде е Господ? Се прашувале. Знаете, минатиот пат исто така спомнавме, изборувавме темата, не беше за потешкотиите, неволите во кои што може да се најдеме, па извлековме многу убави совети од Павле, од неговото искуство во затворот во Рим, каде што, нели, меѓу другото, ја пишу, го пишува и она послание до филипјаните. Значи, со секоја промена на власта до, се случуваат промени. Ќе видиме кај нас какви промени ќе се случат. Но да отвориме во Излез, трета глава, седми стих. Излез, трета глава, седми стих. Како да потонале сите надежи, како што реков, дека ете ке видат бел ден, што се вели израелците, после оние убави години со предходниот, предходната власт, предходниот фараон, доека нели се още бил жив и Јосиф. Трета глава излез, седми стих. Но дали Господ не заборава кога ни е тешко? Дали е индиферентен, дали не го интересира што случува со нас? Нашиот Господ не е таков. Погледнете и овие два стиха, седми, па подосни и осми стих, да видиме колку глаголи овде се содржат кои што се многу битни. Може да ги разгледаме сите поред накратко. Ги видов страдањата. Значи, ова е како а, Господ ке му се јави на Мојсеја, прикунели она капина, која што горела, не догорувала, и му се обрека на Мојсе и му вели, ги видов страданијата на својот народ во Египет. Дали Господ ги гледа нашите страдања? Вели овде ги видов. Ите како? Господ се гледа. Посебно е допрен од тоа кога страдаме, од нашите страдања. Ги видов страдањата на својот народ во Египет, продолжи Господ, и моја чув тужбата против неговите угнетувачи. Господ ги слуша сите наши лелеци, сите наши повици. Ги видов страдањата, ги чув, како викаат. Познати ми се неговите маки. Господ ги знае нашите маки. И тоа, знаете, ова, овој глагол, овој збор познати, не станува збор само за онака познавање, нели? Интелектуално познавање не е току искуствено познавање. Да се сетиме кој е Бог, како реагира Бог во Јован 11 глава, ајде да отвориме на кратко, Јован 11 глава, кога Исус, намерно, нели, ке задоцни, ке дојде покрасно малку, веке на гробот на закупаниот Лазар, и тука е Марта, тука е Марија, во 33 стиг во Јован 11 глава, кога Исус ја виде како плаче, Марта, односно Марија овде беше. И како плачат јудејците кои дојдоа со неа, се растажи во духот и се потресе. Имаме Господ кој што е сочувствителен, Господ кој што гледа, кој што слуша и кој што го допира сето тоа. На тој начин тој ги знае нашите маки. Да не ја подсетувам повторно на она проповед на Луне, како тоа Иисус споменал, ни се и претрпел се и знае како ни и нам во маките. Подосна, нели, доаѓа оној стих 35 од еден од кратките, најкраткиот стих, Исус просолзи. И не дека Исус плачеше за Лазар, затоа што знаеш, нели, дека ќе го воскресне после некој миг туку, пред се плачеше за оние, за оној народ насобран таму кој што е неверен, кој што и покрај тоа големо чудо кое што наскоро ќе се случи, Исус гледајќи во времето напред, ќе види дека мнозина од тие нема да се спасат, нема да поверуваат. Колку Господ сочувствува, тоа е наистина Мислам, излично да се зборува, толку многу моменти има во Библијата кои што укажуваат на тоа. Исаија 63.9 Исаија 63.9 Многу убав стих, само почетокот од стихот е, ни е битен. 63 глава Исаја 9 стих. Во сите нивни тешкоти и тој ги сужалуваш. Во сите, нема тешкоти о која што Господ не сочувствува со нас и не знае како ни е. Иако, еве, нели, долго време поминале во робство, долго време биле измачувани, но Господ секојаш знае како и кое е времето и што треба и кога треба да настапува. И сега се вратиме назад на стикот, значи во излез трета глава, во седмиот стик видовме дека Господ гледа, Господ слуша, Господ ги знае нашите маки и страдања и што чарило тоа сега ако гледа и ако слуша, ако ги знае. тоа Господ не застанува тука. Осмиот стик вели трета глава, значи, излез, осми стих. Затоа, слегов, да го избавам од египетските раце. Слегов, да го избавам. Зарем нашиот Господ Исус Христос не слезе, за да не избои. Што направи Господ за нас? Затоа слегов да го избавам од египетските раце и да го одведам, внимавајте, значи не само да слезе, да не избави, туку и да не одведе, да го одведам во добра и пространа земја, во небесниот Ханан, не читавам понатаму. Господ Исус го остави тоа величие, го остави небото, го остави царскиот престол, се сивна слезе и стана како еден од нас, стана човек, за да не избави, за да не подигне, за да не земе, нели, како што го кажа она прекрасно ветување во Јован 14 глава. Отиде за да ни подготви место и да да дојде и да не земе со нас во небесниот ханам, кај што вечно ќе живееме, односно подосна нели на на новата земја, уметената земја. Да се подсетиме на случајот во дела 9 глава, дела апостолски 9 глава, Но на средба со Савле, Савле се среќава со Исуса. И што му вели Исус тамо? Од третиот стих читаме, Кога на својот пат му се приближи на Дамаск, од ненавеж го осветли светлина од небото и падна на земјата и чу глас кој му рече Савле, Савле, зошто ме гониш? Кого гонал Савле? Видите како Господ сочувствува, ова, не е, како се кава, има разлика, нели, симпатија, емпатија. Значи, он како да, да го чувствува до себе, не како, него така е. Савле ја гони Божјата црква, ги гони Божите слуги, а Исус му вели, Савле, Савле, зошто ме гониш? Тој го чувствува на своја кожа, значи. А тој му вели, кој си ти, Господе? А тој рече, јас сум Исус, кога ти го гониш уште еднаш повторува. Тешко ти е да се ритеш против бодело. Тоа е нашиот Господ. И Господ го избира Мојсија, или ова е случајот баш кој му се јавува на Мојсија, го избира Мојсија за оној свој слуга кој што ке, преку кога ќе се послужи да го избави својот народ од, од Египет. И знаеме, тоа се случува после она последно зло, и паската, кога преку крвта на она заклоно јагне, се мачкале до вратниците и над вратниците, за да ангелот на смртта ги а, одмине пасоввер, значи, да ги одмине оние кои што ќе има, ќе имаат мачкано, значи, своите надвратници со крвта на закланото јагне, кој што го символизира, знаеме, нашиот спасител паската, јагнето, крвта и избавувањето. И потоа, читајќи во прво послание до Коринќаните 10 глава, Павел ни кажа таму дека или како што преку крвта, преку тоа закално јагне е нашето избавување, потоа следи и искуството со Црвеното море, преку кое што вели, еве да читам, прво послание до Коринќаните 10, од први стих, Не сакам да ви остане непознато, браке, дека сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето и сите се крстија во Мојсија, во облакот и во морето. Изволањето од Египет, преку крвта на јагнето, потоа крштевањето во Црвеното море. И сега се ногиат во пустината, И самата пустање ова нивно потешествие е полно со полуки за сите нас денеска. Не завршува се со крштевањето, нели, во нашето искуство, прифаќајќи ја жртвата Христова, со вера, нели, биваме крштевани, меѓутоа не завршува се тука. Сушност тука почнува, <laughs> нели. Потоа доаѓаат искушенија, потоа доаѓа она одење низ пустината, кај што ние се посветуваме, кај што цврстаеме во вера и кај што може да се случат разноразни кушања, односно тестови на нашата вера. Така било случај и со нив. Излез 17 глава. Овде се случува еден момент, кој што е битен и затоа е забележан. Излез 17 глава, читаме од први до трети стих. Целата израелска заедница по Господова заповед тргна натаму од пустината Син, се влогорија кај Рафидим. Таму немаше вода да пие народот. Пустина е. Нема вода. Затоа народот почна да се препира со Мојсија и вика, дај ни вода да пиеме. А Мојсија им вели, зошто се препирате со мене? Зошто го искушувате Господа? Пазите, нема вода, и видите колку лесно забораваат. Предходно го имаат искуството со Црвеното море. Прекрасно искуство. Кај што Господ ги избавил, избавил со своја рака. Колку брзо заборава, сетите се нели и на проповета од Дехран, што имавме овде, за оние начини како да се секјаваме нели, на нашите искуства. Но тие забораваат. Зарем немале доволно докази за силата Божија? Предходно ги довел до тука и сега незадоволни, немаат вода. Што ќе биде со нас, вели текстот, често пати тоа го користат, во третиот стих вели, народот ожирни за вода, па ропташе против Мојсе и говореше, зошто не изведе од Египет? Зар да не помориш со жет? И нашите деца и нашиот добиток? Зошто излегов од Египет? За да умреме овде во пустината. И што се случува? Како реагира Господ? Што да правам со овој народ, се обрека, нели, Мојсей, кон Господа, уште малку па и ке ме каменуваат, пазете, толку биле разјарени, што уште малку да му се нафрлат на Мојсей да го убиат. И пред народот му рече Господ на Мојсија, земи со себе неколку израелски старечини, земи го во рака стапот, познатиот негов пастирски стап, со кој што Пазите што, а, при секоја казна во Египет, се ја укористи стапот. Ќе видиме подосна што ова значи. Земи го стапот во рака, со која ја удри реката и тргни, а јас ке стојам пред тебе таму на карпата во Хорив. Удри по карпата и од неја ке потече вода, па нека се напие народ. И мој се направи така пред очите на израелските старешини. Овде имаме еден куп полуки. Што значи стапот овде? Што е карпата? Што значи ова удирање? Во истиот текст во кој што читавме нели, за крштевањето низ водите на Црвеното море, во прво послание Коринјаните 10 глава, подолу ако читаме, стои дека трети стих, значи прво послание Коринјаните 10, 3, И сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеа иста духовна напивка, зашто пиеа од духовната стена карпа, која што ги следеше и таа карпа беше кој? Христос. И сега да отвориме во 89 псалм. Што значи, што значува стапот во овој случај? 89 псалм. од 13 стих до некаде 32. 89 псалм, од 30. Ако неговите синови го остават мојот закон и не одат според моите наредби, ако ги престапат моите одредби и не ги чуваат моите заповеди, со прачка, со стап, е, поточно, прачка, добро, во ред, ќе го казнам нивното недело, со лути, удари, нивната вина, што сега значи ова, овој стап и ова удирање. Неслучено спомнав, казните во Египет, Господ ги спроведува преку Мојсија и преку стапот. Че значи, тој стап, тој удар, значи казна. Казна за греот, казна за неделата. Е сега, ако карпата е Исус, удирањето по карпата, што значува? Кога беше удрен Исус? Ова е една прекрасна слика за крстот Голгоци, сушност. Исус беше удрен со казната за мојот, за твојот, за сите наши греови на крстот Голгоцки. Тој го прими тој удар и тоа требаше да се случи нели еднаш. Видиме подосна пред самиот влез во Ханан, зашто Мојсин не требало да ја удри карпата. Значи, Исус го прими ударот, ја прими казната за гревот вр себе, за да можеме ние да живееме. Преку овој удар на карпата, израелците биле спасени. Значи, добиле вода. Замислите се, имале вода цели 40 години, храна да не спомнуваме, мана од небото цели 40 години, обувките не им се а, искинале, облеката не им изветвела. Какво искуство? Цели 40 години из пустината. Кој што кружеле, нели, поради непослушност и неверие, не за друго. Требало многу порано да влезат. Знаеме тоа. Дотвориме да за кратко во Исаја 53 глава, на позната 53 глава Исаја. Четврти и пети стих. А тој, Исус, ги понесе нашите болести изеде врз себе нашите болки, доека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. Исус го прими ударот, го прими заради нас, место нас. Петиот стих, за нашите престъпи беше прободен, сотрен за нашите беззаконија, казната за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани ние се исцели. Колку убава слика за Евангелието, всушност во Стариот Завет, преку овој пример. 40 години реков вода, храна и се што им е потребно. И сега после 40 години пред самиот влез во Ханан, ова е нешто што одговара на нас, на нашето време, ние сме веруваме пред самиот влез во Ханан, што се случува? Како може да ја повторат истата грешка? И зашто се однеден снемало вода, која е пуката во Броеви 20 глава. Отвараме во Броеви или 4 Мојсиева 20 глава. Од први до пети стих нега да читаме. Значи Броеви или 4 Мојсиева 20 глава. Ова е после 40 години. Потри за левите синови стигна сета заедница во пустината Цин во првиот месец народот се настани во Кадис. Марија, Марија, значи, сестрата Мојсеева почина таму и ја погребаа таму. И таа не влезе во Канан. Нема <laughs> цела една генерација, мислам, не влезе освен, нели, знаеме, Исус Навин и Халев. Еве сега ќе видиме зашто и Мојсе не влегол. Немаше вода за заедницата. Зошто се оденас немало вода? Пред самиот влез во Ханан. Да застанеме тука, држите прст да свртиме во второ законие, или пета Моисеја, во втората глава. Што им рекол Господ? <clears throat> Пред самиот влез во Ханан. Ова требало да биде момент кој што ќе представува радост за нив. Ова требало да биде подсетни дека тие се наоѓаат близу Ханан, само што не влегле таму. Со причина снемало вода. Значи, втората глава, Пета Мојсиева, втора законија, читаме од први стих, па некаде до седми. Тогаш се свртевме и тргнавме во пустината кон Црвеното море, каде што ми нареди Господ, вели Мојсија, значи. Долго се вртевме околу гората Сир и Господ ми рече, доста се вртевте околу оваа гора, завртете кон север. И на народот наложи му вака, сега ќе поминете преку подрачјето на своите браќа. Исаови потомци кои живеат во Сир, Тие се бојат од вас, ама и вие припазите добро. Не зафакајте бој со нив, зашто нема да ви дадам ни стапка од нивната земја. Гората сир му ја дадов на Исава во наследство. Купувајте од нив храна, се одеднаш нема ни мана, треба да купат храна од своите браќа со платежни средства, за да имате што да јадете. И вода за пијање купувајте од нив, со платежни средства. Па Господ, Твојот Бог, и сега повторно ги се повикува на тоа да се подсетат на цели овие 40 години, што правише Господ за нив. Те благослови во сите дела на Твоите раце. Тој бдееше на Твоите патувања низ оваа голема пустина. Овие 40 години Господ Твојот Бог беше со Тебе и ништо не ти недостасуваше. Забравив на спомнен, или, она, оној облак секој ден, сенката што имале а, огнениот столб секоја вечер. Но сега се пред самиот влезна Ханан, нема вода, нема храна, еве го советот, купете од нив. И наместо ова да еме подсетник дека еве тука се навлезот на Ханан, тие заради тоа што нема вода повторно ќе почнаат да роптаат, да негодуваат. Еве читаме, значи се враќаме сега во 4-та Мојсиева, броеви 20 глава. <clears throat> да го дочитаме текстот. Втори стик, значи, немаше вода во заедницата. Затоа се здружија против Мојсеја и против Аарона. Народот почна да се препира со Мојсеја и да вели, ода бевме изумрели. Повторно истите зборови, после 40 години, повторно истите зборови, пред самиот влез во Ханан. Ода бевме изумрели, кога и нашите браке загинаа пред Господа. Зошто го доведовте Господовото обшество во пустинава, за да изумреме тука и ние и нашиот добиток. Како сега Господ ке постави? Постојано гледаме Господовата милост овде. Пазите, и во предходниот случај, место со стапот да удри по нив, така да се изразам, зато што заслужиле, наистина. Господ ке му рече на Мојсија, удри по карпата со стапот и дај им живот. Место врз нас, казната падна врз Исуса Христа, за да ние имаме живот. Прекрасни слики. Мислам, цело, целото ова патешествие нивно низ пустината е полно со еден куп слики кои што е, го сликуваат целото Евангелие всушност. Петиот стик вели, зашто не изведовте од Египет, за да не доведете во, не, во, во незгодно место, место кое нема ни жито, ни смокви, ни грози, ни калинка, ништо нема, нема ни вода за да пиеме. Мојсен и Арон одат, отида од народот кон влезот на шаторот на средбата и паднаа на своите лица. Господовата слава им се јави тогаш и еве како постапува Господ. И Господ им вели, му вели на Мојсеја, земи го жезолот, че значи земи го стапот, ама, па ти и твој, Ар, твојот брат Арон, соберете го обшеството, тогаш пред нимите очи речете и на карпа. Убава полк. Исус еднаш бил удрен. Еднаш за секогаш беше принесен како жртва за нас, за да ние имаме живот, за да ние имаме спасение. Но Мојсей, разгневен, цели 40 години трпел, значи, иако Мојсе нели, забележан како човек кој што бил неверојатно кроток, еве, му попуштили нервите, да кажам така, овде, Меѓутоа знаеме и од неодамна имавме утрески стихови, кои што ги поминавме кај што Елен Вајтубово кажува дека изненаден, изненадно искушение дошло врз Арона и Мојсе и тие многу брзо после тоа се покаале за истото. Меѓутоа Господ не е дозволил И ова има своја поука, ќе видиме на крајот, ќе спомнам за ова. Господ не дозволил сепак да Мојсей влезе во Ханан. Ти рече, па, па ситница. Што се изнервирал сега човекот? 40 години трпел. И место да ја рече на карпата, удрил по неја. Да дочитаме само, значи. Значи, Господ му вели, Земи го жезлот и ти и твојот брат Арон, соберете го обшеството, тогаш пред нимите очи речете и на карпата и таа ќе даде вода од себе. И така, ќе им извадиш вода од карпата и ќе ги напоиш обштеството и неговиот добиток. Мојсей го зеде жезелот пред Господа како што му нареди, потоа Мојсей и Арон го собраа народот пред карпата, па Мојсей им рече, <laughs> пон со себе малку во овој момент, чујте бунтовници, дали ќе ви извадиме вода од карпава? Забравајќи на Господа, мислијќи дека тој е оној кој што ќе им даде вода, ја подигна раката и удри со жезлот и дури два пати по карпата. И сепак вода потекло. И ова, и ова се прекрасни а, полки. Значи, да, Мојсе не требало да удира по карпата. Исус веќе еднаш требало да биде удрен, да се принесе на жртва, да, ги, да го да го прими целиот удар на, на гревот, на сите наши болести, сите наши немоги, кои што читавме во Исаија. Но и покрај ова Господ е милостив и Господ пак им дава вода, пак им дава живот. Која е лекцијата? Овде има една многу значајна лекција. Мој се ќе научи лекцијата, иако овде ли изгрешил. А, значи, сакав да спомнам околу тој момент исто. Зошто на Мојсе не му било дозволено покрај ово? Нели се покрај, па не влегува во храмот. Зошто не му било дозволено? Знаете, денеска се уште постои мислење во адвентистичките редови дека не можеме ние да се справиме со гревот, ние ќе си грешиме до крај. Дали е точно дека можеме да грешиме до крај и на крајот да влеземе во храмот? Не. Господ не дозволил и поради ова ситница ќе кажам, ама пазите, ако се вратиме назад, па и Адам и Ева, па не направили кој знае кој, што? Кој знае што? Ама скинале, односно ја, ја прекршиле единствената запоја што имале. Единственото дрво од кое што не требало да земат. Но, пазите, да отвориме само на кратко во евреите. Овде има една многу значена поука. Евреите, 6 глава, 4 до 6, посебно за ова наше време, за нас, ние сме пред влезот во Ханан. Што правиме ние? Дали ние одиме пред карпата, кој што е Исус, и разговараме со, со, со неа, со Исус разговараме, и бараме сила, бараме <clears throat> милост во сите наши немоки, за да можеме да се справиме со секој наш греф, со секој наш, наша немок, и да достојни можеме да влеземе во Ханан. Или правиме нешто друго. Евреите 6 глава, значи реков од 4 до 6. Сериозни зборови, многу сериозни зборови. Зошто е невозможно оние кои еднаш се просветлени и кои го вкусиле небесниот дар, станувајќи учесници на Светиот Дух, и кои ги вкусиле доброто Божјо Слово и силите на идниот век, а сепак отпаднале пак повторно да бидат обновени за покаяние, зашто тие повторно го распнуваат за себе си Божиот Син и го срамат отворено. Што правиме ние со секој наш греф? Ние удираме по карпата. Му предизвикуваме болки на нашиот спасител. Секој греф, како што нели секоја наша тешкотија, секоја наша неволја, тој сочувствува ја, како да ја прима на себе, така и гревот посебно го боли. Што е неговата цел, всушност? да не спаси од греот, да раскрстиме со греот. Наместо да разговараме, наместо да му се обратиме на Исуса, ние со секој наш грев, како да удираме по него. Не како да, така е, всушност. Удираме по карпата, нешто слично на ова што овој пропуст што го направил Мојси. И замислете си, зарем така можеме да влеземе во Ханан? Никако. Ние мора да престанеме. Ние мораме да го одложиме тој наш стап долу. Да го спуштиме, да престанеме со гревот, со Божја помош. Се можеме, сами ништо не можеме. И да бараме помош, да бараме сила од Господа. И така ќе влеземе во храмот. Никој поинеку. Да, мој се бил почестен подосна <laughs> да биде воскреснат и директно да се најде горе. Но повторно заслугите се Христови. Поради Христовите заслуги, поради Божјата милост, тоа било дозволено. Но не му било дозволено и покрај оваа ситница, ќе кажеме, мал греф, да го види Ханан, оној земскиот Ханан. Убава поука за нас, убава поука и за оние кои што мислат и сметаат дека ете, ќе си грешиме до крај и сепак Господ ќе биде милостив и ќе не прими. Не мора да дојде момент во нашиот живот, кога ќе ги положиме нашите стапови, ќе престанеме да удираме. Со секој греф, всушност, удираме, маваме по Христа и повторно го распнуваме, како што вели овде. Како рековме, еднаш требало да биде удрен, еднаш бил удрен, еднаш бил распнат, еднаш за секојаш Исус го положи својот живот како жртва. Не може повторно и повторно дека Господ ни даде сили. Ова се прекрасни поуки. Ни даде победа над гревот, а нашиот Господ е толку милостив, нашиот Господ е секоја штука покрај нас да ни помогне, нашиот Господ не сваке во секоја наша неволја и нашиот Господ ја има сета сила, како што читавме и учевме во буката, да ни ја даде и за живот, за еден перфектен, совршен, побожен живот и за победа. Нека му е слава нема. Амин.